Arantxa, bi puntiu zero haurtengo azkena, Arantxa? Bai, ez tristezia. <laughs> Bo, eta azteko interneteko itzuli hau, umapen itzuli bat? Boitzulino bat, orduan, eh, zoin dira goizuntan geienik agertzen diren itzgakoak euskal Twitteren lehenik EITB maratoia. Eritasun neurodegen... Eh, Gaizkin primatu zaut gainera, <laughs> degerenatiboen zat. <laughs> Ikerketak dirustatzeko emankizuna. Bon, serio da, eh, egizaren iz, baina uh, diru bilketa bat, hots teletonen bergisara euskal telebistan eta kritikak ez dira falta Twitteren Ah, bai, bai, irrati telebista publikoa jendeari dirua eskatzen osasun gintza publikoaren ikerketa finantzatzeko. Edo beste batzuena, ere, urteroko galdera, zergatik ez dute EITB maratoia egiten AHTA finantzatzeko eta zergak ikerketarako erabilia dibidez. Hots, AHTaren zat emaiten den sosa, osasunari emaiten balitz zergeitik ez, eunta larogei mila eurotan ziren azken zenbakietan naski, ez da beste umap itza, resist, resist gazteiz, inglesez eta euskaraz berazen asketa bat orain hola da, inglesezko itzak erabili behar dira, erri arresiko kideen hauziaren ondotik beraz isuna bildu dutenak sustengatzeko traula. Eta bestalde traula hau ere katalanez, aixo de demokrazia, norako mm -hmm. zeite, Kataluniaren prozesua sustengatzeko, beraz, eh, Euskal Herritik ere deialdia zabaltzen baita, elkarretaratzak egin dira dibidez atzo, Espainiak eh, konstituzionalak ondoko urteko erreferenduma gelditzeko ahaleginak egiten baititu. Eta, biztan da, Alepo eh, ere agertzen da, itzgako nagusietan Euskaldunak ere kezkatuak baitira siriako gerlaz. Alepori loturik justuki, interneten den bideo bat informazio faltzu faltsuz josia. Bai, hori da. Orduan, gaur egun eh, komplikatua da, eh, internetarekin informazioak, eh, bai, baditugu, gai bati buruz, zentzu guzietatik baititugu. Beharrik ere, azkenean, eh? lehenago simpleago zen, egeran TFN 1 soiten ginen, eta munduaren ikuspegi bakar bat irensten genuen. Gaur egun edabide, mainstream hauen informazio faltsuak ez ezestatzeko kateak badira xarean zentzu guzietan, baina ondoan ere badira ideologia batzu defendatzen dituztenak eta ideologia hoien propaganda eginez dituzte informazioak ez ezestatzen, ordean ez simple. Bideo baten adibidea hemen beraz goizuntan, frantziar YouTubean eta Alemanian ere adibidez eta beste herrialde batzuetan ere, lehen uh, ikusteetan posizionatzen den bideoa da. Nazio batuen erakundaren irudia gibelean, prentsa horreko bat, eta kasetari batek, beraz, iru minutuko bideo bat da, beraz, tarte bat da bakrik agertzen, kasetari batek erraiten du, siriari buruzko informazioak gezurrak direla eberaz. Sinez emaiten du bideoak. Berak dio giz, gezurra dela eda agertzen dena, eberaz, diona. Hau da, ez da Alepon nazioarteko erakunderik, kasko suriak korruptzioz elikatzen direla eta ez dutela zibilek, ez dituztela zibilak salbatzen bertan, eta siriak ahmadak ez, ditu, zibilak erasotzen. Bo, kasetari independente hori, kakotzen artean, Rusia Today ko kasetaria da. Ta bide hori ere, eta bide horrek du edatzen. E Rusia, siriaren arteko harremanak ezagunak dira, so egin behar da beti, info baten iturria zoinden, norden, mintzo eta bar, bo. Hala ere, zaila da, hortik egia eta faltsuaren arteko ba, bere izketa egitea, zinez xinpleago zente fen bakarrik zelarik informazio faltsuaren edatzeile. Nostalgia? Bai, biskat. Eta telekargatze zona ilegala hilda. Bai, gora telekargatzeko zona, eh, hola dugu, hola diote ere haien eh, mesuan, Facebooken bidez edatzen dutena, kusi duzie berdin zon de telechargeman etxi dute, hainitzak baliatzen zuten eh, gunea da hau, atxiloketak izan baziren ere, zon de telechargeman etxi zuten, berriz, piztu da, beste elbide badek, batekin, Fenixaren berpistea, zon telechargement puntu bat zuen eski. Hmm. Ados, eta behar den objektu inutil bat bukatzeko? Berantiantziste oparien egiteko ez duzi ideiarik ere atseman dut, behar ezkoa den objektu inutila, zuen arno basoa atxikitzeko bainoan ziztelarik. Uh, <laughs> karela jan lotzen den, uh, eh, baik zue esker, eta hor tranquil bainoa hartzen baituzi intxegur gauero lasaitzeko, ano baso batekin eta musika lasai batekin klasikoen zunez, bon, bainu bat behar da etxen eta pixka bat alkoholikatia iten du, bainan zuen shampua atxikitzeko ere martxanda eta amazazpi euro dolako ah, zaibalio ba. du interneten txemaiten duzie, manatzen duzie eta ondoko astean etxean agapatuko duzie. Hala, beste ikaz. Izan nuntza? Agur. <laughs>